terima kasih untuk Jimatres Adi dari Semen Pinggir Kapas. Jimatres Huda di Luhur. Doni Setiawan, Gua Sumur Sumberarum, Jimatres Konting Pucak Klaten di Pontianak. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres di Indonesia dan di luar Indonesia. Malam hari ini bersama saya Ki Banu Asmoro. Mohon maaf kalau mungkin semuanya tidak bisa saya absen satu persatu. Ingat, percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam misteri. Au. tim Cimat punya cerita dengan judul Diketoi Ulo Pedot kiriman dari Sufiah Desa Putuk Kidul Papringan Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Negoro kahanan wong urip neng alam dunya akeh cobane. Kari kuat opo ora nandang coba kang diwenehi sing gawe urip. Wong neng alam dunya kene coba sepisan nglakoni taat wong sing gawe urip. Nomor loro, coba sangka tingkah awake dhewe sing dilakoni. Bengi iku sekitar jam 10 wengi sebut wae jenenge jujur lan temen mergo celukane ning jaba mangkono onangi bojone nek duwe simpenan wong lanang liya wong luru nek jero kamar jujur lan temen mulih bare dolan sangka ngene kancane padha molangi wedhus sing jenenge Korea banjur mbukak lawang nyeluk bojone Dek, Dek. Kenapa toh, Mas? Yamene kok wis turu? Iya, Mas, aku wis ngantuk. Banjur diwasi dadak man ana sandal sing nyurigake. Banjur didelok dadak ana wong lanang selingkuhane bojone neng sorbayan. Jujur lan temen banjur njukuk pentung wong selingkuhane ki mau. banjur kabur lewat cendilo digudak karo jujuran temen ora kenek jujuran temen banjur nakoni bujune dek sopo sing wong wok lebok noki mau bujune jawab karo gemeteran so, so, sopo sopo tak nyole mas kue yura wok iso nyukupi tutuanku kak wis mas aku jalo pake sai cái Sayagan nila lang suwi. Doon akhire jujur lan temen metu saka omahe bojone melu wong tuane bar kedadian jujur lan temen pikirane suwung lali mangan lali abus turune ya sak gon kadang turune gerdu kadang nek misola sampai jujur mlaku saka jaba kabupaten mulai saka kabupaten Bojonegoro mlaku nek ngawi terus Magetan Madiun mlaku ae tanpa numpak kendaraan karo gawa penukan klambi saben lesu mangan karak nek diumbeni banjur warek sekitar seminggu dheweke moro gone wong pinter ya ora ana asile apa-apa terus moro ning gone Mbah Dukun dikon sabar wae kabeh kuwi jare ujiane. Mengko yen wis nileh bojone jarene arep bali. Nanging jebule kok malah tetep jaluk pegat. Jujur atine bingung lan bungkel. Deweke mara nek gone kanca ra sing jenenge Mangsri. Banjur diwenehi saran nek duwe ati bungkel ati susah akeh-akehe saat pun njaluk pitulungane sing gawe urip atiku rasane bungkel aluk ndang pati ae lak wis wis saiki ngene ae jur wendang melek ana kuburan mingker nek ngene ndah truno nek dusun kelumpang sapa ngerti kowe entuk pangsit sangka kono terus melayu nek kuburan mingertekan kuwi peteng dedet wite gede-gede agrong pisan kiwa tengen pring ori nek tekan kuno dewe ndelok jam neng tangane wis jam 10 wengi tekan kuno dewe dikaget nowit pring rubuh nek arepe pring ki mau banjur dideki nanging sikile yorak prosongi deki pring hati ini jari ini puluh-puluh dipangan wedon lak yowis urip wis ora ana gunane meneh sampai pitung dina pitung bengi jujur nek kuburan minggir dheweke nek bengi ya ora iso turu mergo akeh jingklonge nek kono dheweke ya tau diketoki sundel bolong nyusune anake rambuté ruwe-ruwe raine putih lungguh ning kijinge wong mati karo awe-awe awe awe karo blebeken suarane manuk beluk saben wengi negel terus gawe atine wedi pas lungguh nek jokone cungkup kuburan dhewe diketoni gendruwo gantungan ning dhuwur wit srubin rupane ireng mripate mlolong awake gedhi rambuté dawa tekan bokong ambune lengur meripate melolong karo mencorong karo nguyuh saka dhuwur wit suarane mak kemrocat ning kono ya tau diketoni wong wedok ayu karu membo dadi bojone wis ayo muleh ngapa sampe nek kene mode atiku bongkal kok mergo wis mbok gurak aku saka omah ora nyolot suwe wong wadon mau banjur ilang pas malam pitung dino pas malam jembah paing jujur melebunek cungkup kuburan pingin ngerti bujune sejatini bujune kenek di baleni opora jujuran temen banjur lungguh lan silo dewe ing wasi kuburani mbah turo mingar minger rubah arah panggonane kadang mujur ngalor ngidul mujur ngulon ngetan oralat suwe dewe dikaget ngosoko etan ana ula sawa kembang mlebu nek jero cungkup kuburan gedene sakwit klopo melanggrang nek kuburane Mbah Truno Jujuran temen ngawasi kanthi awak panas tangan gel-gelan ulun jemborok keringet drodosan karo sirah rasane gedhe mergo wedi batine jujuran temen ulo-ulo dipangan ulo kok ya wis mangkono Ulo ki mau diwasi terus antarani sirah karo buntute pisah pedot pas tengah-tengah. bujur banjur mikir iki berarti jawabane nek bojone wis gak nek ditututi meneh berarti yo kudu pisah sesuke banjur mulih nek gone wong tuane mergo wis entuk kunci jawaban let seminggu dina selasa legi jujur temen moro ning pengadilan agama bojonegoro ngajukno pegatan semene ae crita saka aku pengalaman kisah nyoto sing pernah tak alami soko aku Mang Sri lan Sufiah desa Putuk Kidul Papringan dukoh Kidul Ngasem salam kanggo jimater-jimatres ing seluruh Nusantara Sukir Paris dan Jamirah Jamidi Kadar lan Mat salapi bersama tim jimat.